մեծարայությունը մեր ունեցած ռեսուրսներով աշխատում ենք հասարակության կարիքները բավարարել հավուր պատշաճի, այսինքն հասարակության պահանջները գանում է կայանում, որ մեր հասարակությանը մատուցել առողջ սնունդ, որ เป զի մեր ազգի առողջության ապահովումը երաշխավորված լինի։ Պարոն Աթալյան, հանդիպան սկզբում դուք ասացիք, որ ունեք հատուկ ծրագիր, հստակ ծրագիր, որով եւ առաջնորդվում եք, այսինքն արդյոք ձեր ընկերության կազմակերպության կողմից ստուգվում են բոլոր վաճառվող մթերքները։ Մեր ունեցած ռեսուրսներով իհարկե մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի մեր հասարակությունը կարողանա օգտվի առողջ սննդից եւ երաշխավորված լինի մարդկանց առողջությունը։ Մեր ծառայությունը բաղկացած է 3 տեսություններից՝ հուսասանիտարիայի, անասնաբուժության եւ սննդի որակի օպերատիվ արձակագրման տեսություններից։ Այս ծառայությունները իրենց ուղղություններով հաստատված տարեկան պլանի կատարում են շրջայցեր սննդի կետերում։ Մեր սկզբունքը հետևյալն է. արտադրանքից մինչև սեվան, դաշտից մինչև պատառակա այս սկզբունքը մենք աշխատում ենք ապահոված պահել ինչքանով որ ստացվում է, ինչքանով որ մեր ռեսուրսները բավարարում են, սեղմ է, մեր ընդհանուր ռեսուրսները սեղմ է, ունենք ինչու չեն այո բացել այս պահին կառավարության առաջարկությունները ներկայացրել են Հայաստանի Հանրապետությունից դեպի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն անցման կետերում լաբորատորիաների հիմնում, որ เป զի կարողանանք մենք հենց տեղում կանխել ոչ պիտանի սննդի մուտքը Արցախի հանրապետություն։ Իսկ քանի որ չունենք, սա խնդիրներ առաջացնում ծառայության համար, ավելի շատ դժվարացնում է։ Դրանով իսկ մեր ռեսուրսները չեն հերիքում, ինչքանով որ կարողանում ենք մատակարարել։ Պարոն Աթալյան, գախնիկ չէ, որ Արցախը ներմուծվում Հայաստանի հանրապետությունից բավական քանակի սննդամթերք այսօր Արցախ են գալիս ավելի շատ մեքենաներ, քան ասենք այդ ճանապարհը բացվելուց առաջ։ Նրանք մասնավոր գերմերը վերում է իր արտադրանքը վաճառում է։ Պաշտոնապես ունեք դուք որևէ այսպես ասած ծրագիր ասեմ, թե ինչ ասեմ, երբ պիտի Հայաստանից ներմուծվի այսպես օրինակ, այսքան ռոլիկ, այսքան բիբար եւ այլն։ Հետևյալն է կանոնակարգը մեր ֆերմերները անպայման լաբորատորիաների հետ աշխատում են եւ թեկուզ Հայաստանի Հանրապետությունից ներգրավող ներմուծվող ապրանքները լաբորատորիաների հետ աշխատում են եւ հավաստագիր ունեն իրancs, այսինքն որ համապատասխանում է նորմատիվ ակտերի թույլատրելի սահմաններում իրենց արտադրանքը եւ մեր տեսությունը ստուգայցերի ժամանակ, դիտարկումների ժամանակ անպայման պահանջում են այդ հավաստագրերը, այդ ստուգաթերթերը, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանանք, թե տվյալ սնունդը, տվյալ միտ բանջարեղենը պիտանի է, թե ոչ։ Այսքանով մենք կարողանում ենք հսկել։ Բացի Հայաստանից ուրիշ ինչ երկրներից է ապրանք մեր մուծվում Արցախ։ Ինչ որ մտնում է Հայաստանի Հանրապետություն, բնականաբար այնտեղից էլ շահական շարունակվում է դեպի Արցախի Հանրապետություն, բայց ասեմ որ Հայաստանի Հանրապետությունում այդ բացք չկա, արդեն հանցակետերում Բագրատաշինում լաբորատորիաները մեկ պատուհանի սկզբունքով բոլորը ստուգում որ մտնում են Հայաստանի Հանրապետություն, այնտեղից էլ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։ Պարոն Աթալյան, այսօր ինձ եւ ոչ միայն ինձ ինվադոն գնդների մտահոգում է այսպես կոչված ձմերուկի վաճառման խնդիրը, որովհետև իտալական երկչախմբի նման լուր է տարածվել, որ ձմերուկից վարակվում են անգամ փոքրիկները մի տեսակ տագնապով են իրենց ծնողներին ասում, որ ձմերուկ գնեք, ինչ լուրեր են դրանք, հավաստի են արդյոք, արցանագրվել են դեպքեր, երբ եղել են ձմերուկից վարակման դեպքեր։ Խնդրեմ։ Այս պահի դրությամբ մենք ունենք թունավորումներ, ամենայն դեպքում առողջապահության նախարարությունը այսպիսի ահազանգեր չենք ստացել։ Ուրեմն ասեմ, որ միայն արտադրողը եւ վաճառողը չի, գնորդը ինքը պետք է պահպանման ռեժիմները չի սահմանի, ձմերուկը կտրած չփահի շոկտեղ։ Պահպանման ռեժիմը շատ կարևոր է։ Հիմա մենք դաշտից բերում ենք փաստաթղթերը սա տեղնա, ճիշտ է, գնում ենք ստուգում ենք, նիտրատները տեղնա, ամեն ինչ նորմալ է, բայց մեր սպառողները ճիշտ չպահպանելու հետևանքով իրենց առողջությանը վնաս են պատճառում։ Իհարկե, մեզ ունենք համապատասխան բուկլետներ, համապատասխան գովազներով, ինչքան որ հնարավոր է։ Մենք տեղեկացնում ենք մեր սպառողներին, որպես իրանք կարողանան պահպանման այդ եղանակները անպայման կիրառել իրենց ամենօրյա վաճառքի նորմերը էլի այսպես ասած։ Վաճառքի նորմերի հետ կապ չունի։ Դուք ինքներդ մի սպարող եք հանդիսանում, գնում եք ձմելք եք գնում, տանում եք տուն, ձեր տանը ճիշտ չեք պահում, շոկ տեր եք պահում, փչանում է ձմերուկը, այդ փչացած ձմերուկը ինքը քիմիական ռեակցիայի մեջ է մտնում, արևի էներգիայի հետ թունավորում առաջացնում։